Առողջությունը երջանկության գրավական։ Հանրայինի եթերում Լիրա Ղալայանի սպեղանի հաղորդաշարն է։ Հարգելի ռադիոընկերներ, հաղորդման ընթացքում այսօր անդրադառնալու ենք տարածված գինեկոլոգիական խնդիրներին եւ դրանց լուծման ուղիներին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության վիճակագրության համաձայն կանանց 30-ից 50%-ը տարապում է գինեկոլոգիական հիվանդություններով։ Այս հիվանդություններից շատերը բերում են անպտղության, իսկ ոմանք էլ կյանքին սպառնացող վտանգ են ներկայացնում։ Բազմաթիվ հիվանդություններ ակնհայտ ախտանիշներ չեն ունենում, հատկապես ուռուցքային հիվանդությունները վաղ փուլերում։ Հետևաբար parberabar բժշկին այցելելը մեծ հավանականությամբ թույլ կտա հայտնաբերել հիվանդությունը վաղ փուլում եւ հաջողությամբ բուժել, հատկապես 35-ից բարձր տարիքում, երբ վերարտադրողական համակարգի հիվանդությունների ռիսկը մեծանում է։ Հաճախ նույնիսկ ակնհայտ ախտանիշներ ունենալու դեպքում բժշկի չենք դիմում, քանի որ գերակշռում է վախը, կաշկանդվածությունը, նաեւ ժամանակի պակասը։ Այս խնդիրների մասին է պարզաբանումներ տալու այսօրվա մեր հյուրը՝ գինեկոլոգ Գոհար Տոնյանը։ Աշխատում եմ Մարտունու շրջանային բուժմիավորումում որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Միշտ պատկերացրել եմ, որ Արցախում կանայք պետք է ոչ մի խնդիր չունենան, <laughs> պետք է ապրեն առողջ, Արցախյան երկարակեցությամբ, սակայն արտինատուրայի տարիներին հաճախ բախվել ենք հենց Արցախից ժամանած կանանց բազմաթիվ խնդիրների հատկապես քաղցկեղների։ Ինչ նախնդիրը իմ կարծիքով ավելի շատ ինֆորմացիայի պակասն է, երբ որ այսպես ասած դանակը ոսկորին է հասնում, նորեջ ժամանակ դիմում են բժիշկների օգնությանը։ Բժշկուհի, ինչ է կարծում, սա կաշկանդվածության խնդիր է, գիտելիքի պակասի խնդիր է, մենթալիտետի խնդիր է, ինչու իրոք հայ կանայք դիմում են բժշկային ժամանակ, երբ արդեն այլևս ոչինչ կամ հնարավոր չի անել կամ խնդիրը բավականին բարդ վիճակում է։ Կա եւ մենտալիտետի խնդիր խնդիր եւ ինֆորմացիայի բացակայության խնդիր։ Ես հաճախ հենց ինֆորմացիայի բացակայության հետ եմ կապում։ Աշխարհում ընդհանրապես գոյություն ունեն ապահովագրություններ բժշկական, որոնք գոնե ստիպում են կնոջը տարին մեկ անգամ, 6 ամիսը մեկ անգամ անցնել պարտադիր ապահովագրություն, ապահովագրել առողջությունը։ Այստեղ ունենք դրա պակասը նույնպես։ Շատ գովելի է, որ այսօր Արցախում բուժօգնությունը անվճար է լիովին, կատարելով տարբեր հետազոտություններ, մեր փորձում ենք մարդկանց ավելի հասանելի դարձնել լիարժեք բժշկական օգնության հնարավորությունը։ Ամենացավոտ թեման գինեկոլոգի պրակտիկայում երևի թե արգանդի պարանոցի քաղցկեղի կանխարգելումն է, որ այսօր երևի թե մեր հայ կանայք ամենաքիչն են ինֆորմացված, որ կարելի է կանխարգելել այդ հիվանդությունը, գոնե 3 տարին մեկ հետազոտվելով, ոչ տարին մեկ, թեկուզ 3 տարին մեկ։ Ինչպես կանխարգելել, ինչ ստուգումներ պետք է անցնի կինը, որ เป զի հասկանա, որ իր մոտ քաղցկեղի հավանականություն կա։ Նախ ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր կին գոնե տարին 1 անգամ այցելի գինեկոլոգի, պարտադիր բուրսունում անցնի, փոքր կոնքի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն անցնի, կրծքագեղձերի հետազոտություն անցնի։ Աշխարհում ամենահաճախ հանդիպող քաղցկեղները դրանք կնոջ կրծքագեղձի քաղցկեղն է, հաջորդն էլ արգանդի պարանոցի քաղցկեղն է։ Երկուսն էլ կանխարգելելի պրոցեսներ են են, երկու քաղցկեղների դեպքում էլ հնարավոր է նախա փուլում էլ հայտնաբերել, հետազոտել, ժամանակին կատարել համապատասխան բուժումներ, չհասնել բարձի թողի վիճակների։ Արգանդի պարանոցի նախանախախաղցկեղ փուլը ախտորոշելու համար հանձնի թեկուզ ամենահասարակ հեշտոցից քսուկ Բոլոր հիվանդություններն էլ այսօր հնարավոր է կանխարգելել եւ ճիշտ ժամանակին ճիշտ բուժում անցկացնել։ Եկեք ռադիո լսողին նախ բարձաբանենք ինչ է PAP թեստը Արցախի առողջապահության նախարարության կողմից էլ հաստատված կա դեռևս 2009 թվականից ուղեցույց, ըստ որի ցանկացած պոլիկլինիկ ծառայությունում կարող են կատարվել PAP թեստ հետազոտությունները։ Ցավոք սրտի մենք դեռ այս պահին չունենք պոլիկլինիկական ծառայությունում այդ հետազոտությունը, Ուսանք միգուցե բլոկադայից հետո թեկուզ դա կունենանք։ <laughs> Ինչա պապ տեստը։ Աշխարհում դեռևս 1970-ականներին Պապա Նիկոլաու կոչվող գիտնականը որոշել է պապ թեստ հետազոտությունը անցկացնել բջիջների մակարդակով հետազոտել հենց արգանդի պարանոցից վերցրած բջիջները։ Ինչա տեղի ունենում արգանդի պարանոցի քաղցկեղի դեպքում։ Միգուցե մի փոքր բջջաբանական մակարդակով փոփոխություններ են տեղի ունենում լինում եւ ոչ ճիշտ բջիջներ են սկսում լինել արգանդի պարանոցում, որն էլ բերում է ուռուցքի առաջացման, որպես այդպիսին նպաստող գործոնները կարող են շատ լինել։ Ապացուցված է, որ հենց պապիլոմա վիրուսն է ավելի հաճախ նպաստում բերում արգանդի պարանոցի քաղցկեղի առաջացման։ Պապ թեստով մենք բջիջների մակարդակով ենք հասկանում փոփոխություն կա այդ արգանդի պարանոցում թե չէ։ Նույնիսկ բջաբանները մեզ երբեմն ուղղություն են տալիս։ Պապ PAP թեստում միշտ գրում են, որ այստեղ կան բորբոքային էլեմենտներ։ PAP թեստը նեգատիվ է, ճիշտ ավերծված, սակայն փոփոխություն չկա բջջաբանական մակարդակով, սակայն կան բորբոքային process-ներ։ Սա կարելի ասած բջջաբանը օգնում է գինեկոլոգին, որ բուժեք ինչ որ բորբոքային process-ը ու ձեր PAP թեստը ավելի մաքուր կլինի, ճիշտ կլինի։ Խոսեցինք պապիլոմա վիրուսի մասին։ Մինչ հետազոտում անցնելը, կինը ինչից կարող է ենթադրել եղել, որ իր մոտ հնարավոր է պապիլոմա վիրուս կա։ Որպես այդպեսին ցանկացած վիրուս, պապիլոմա վիրուսն էլ Ինքը նույն ձևով ինչպես եւ գրիպի վիրուսը կամ herpes վիրուսը, իրենք այդքան էլ շատ herpes-ի նման որպես այդպեսին գանգատներ չի առաջացնում պապիլոմա վիրուսը։ Առաջացնում է հիմնականում արդեն բջիջների մակարդակով ախտահարման դեպքում։ Կինը երբ է դիմում բժշկի, երբ է դիմում գինեկոլոգի, երբ որ ունենում է հեշտոցային արտադրություն, քոր, հարաբերությունից հետո գանգատներ եւ այլն քսվող արյունային արտադրություններ, դաշտանային ցիկլից դուրս հատկապես։ Սրանք այն հիմնական գանգատներն են, որ կարող է բորբոքային պրոցեսի հետևանք լինել, կարող է լինել նաև պապիլոմա վիրուսով պայմանավորված ախտանիշներ, սակայն պապիլոմա վիրուսը որպես այդպեսին շատ հաճախ ինքը այսպես կոչված թաքնված մնում է, որպես այդպեսին հիմնական գանգատ չի տալիս։ Ինքը կարա լինի մեր օրգանիզմում ապրի։ Գլուխ բարձրացնի միայն հետազոտելուց հետո հասկանանք, որ ուղակի կնոջ մոտ կա այս վիրուսը։ Ինչ անել։ Տարբերակում են բարձր օնկոգենության, ցածր օնկոգենության շտամներ պապիլոմավիրուսի։ Աշխարհը ասում է, որ միայն հսկեք, պետք չի միանշանակ այսպես կոչված ծանր ընդունել այդ վիրուսի արկայությունը, սկսել տարբեր բուժումներ անել։ Ուղղակի կինը պետք է իմանա, որ ունի այդ վիրուսը ու եթե պապ տեստով փոփոխություն չկա, չանհանգստանա, որ իր մոտ արկա է պապիլոմավիրուս, եթե փոփոխված չի պապ տեստը, 3 տարին մեկ անգամ հանձնի իր պապթեստը ու հանգիստ կյանքով ապրի։ Արդյոք վարակի չէ պապիլոմա վիրուսը չկանով պապիլոմա վիրուսը զուգընկերոջ համար պապիլոմա վիրուսը համարվում է սերավարակ այո վարակի չէ իհարկե բայց որպես այդպեսին ինքը շատ քիչ վիրուլենտականություն ունի, ավելի հաճախ կնոջ մոտ է ախտահարումներ առաջացնում, քան տղամարդու։ Ու ինքը զգայուն է հենց արգանդի պարանոցի նկատմամբ։ Ավելի շատ տարիքային, որ խմբում ենք, մենք հայտնաբերում պապիլոմա վիրուսը։ Որպես այդպեսին պապիլոմա վիրուսը ցանկացած տարիքում կարող ենք հայտնաբերել։ Դե բնականաբար սեռական կյանքով ապրելուց հետո կանանց մոտ ավելի հաճախ է լինում։ Կարելի ասել ռեպրոդուկտիվ եւ պոստմենոպաուզալ, պրեմենոպաուզալ տարիքներում, ինչ անել, եթե կա պապիլոմավիրուս, ուղակի հսկել խոճապի մատնվել, չգիտեմ, ինչ որ վատ բաներ մտածել պետք չի, եթե չկան պապ թեստով, բջային մակարդակով փոփոխություններ։ Ուղղակի հսկել ու իմանալ, որ ձեր մոտ արկա է այդ վիրուսը, բայց ինքը կարող է այդպես լինել առանց ախտահարմանել ամբողջ կյանքում կնոջ ախտահարում չառաջացնել։ Իսկ ինչ Եր... անել, որպեսզի չվարակվել պապիլոմա վիրուսով։ Ա, շատ լավ հարց եք տալիս։ Վիրուսները ընդհանրապես իրենք բարձր տարածվածություն ունեն, ինչպես herpes վիրուսը, այնպես էլ papilloma վիրուսը։ Ինչ չանել, ապրել կանոնավոր սեռական կյանքով, բայց առանց հաճախակի զուգընկերներին փոփոխելու։ Բժշկուհի, ինչքանով են սեռավարակները վտանգավոր հղի կնոջ համար։ Եվ հղի, եւ ոչ հղի կնոջ համար սեռավարակները միշտ էլ վտանգավոր են։ Նախ կարող են պատճառ դառնալ նաև անպտղությունների։ Շատ-շատ ունենք սերավարակներով պայմանավորված փողային անպտղություններ։ Կարող են սերավարակները առաջացնել ուշվիժումներ, հատկապես հղիությունների բարդություն որպես, կարող են բերել վաղաժամ ծննդաբերությունների առաջացման, պտղի ախտահարման, ծննդաբերությունների ժամանակ բարդությունների առաջացման, ինչպես նաև ծննդաբերություններից հետո հետծննդյան բարդությունների առաջացման մինչև կնոջ կյանքին վտանգ սպառնացող վիճակների, սեպսիսի մինչև նույնիսկ առաջացման։ Ինչ անել, ինչ ենք անում հղիներին հետազոտելուց, ինչպես ենք վարում հղիներին, ըստ ուղեցույցների գոնե հղին երկու անգամ հանձնում է մինիմալ քսուկ հեշտոցից, որով հետազոտում ենք ամենաբարդ, ամենակոշտ սեռավարակները։ Եթե հայտնաբերվում են սեռավարակներ, աշխատում ենք, եթե կարելի է հղիության ընթացքում բուժում անցկացնել, հիմնականում բուժումները անց են կացնում երկրորդ տրիմեստրից հետո։ Վերջերս հենց մարտ ամսին Հայաստանի Հանրապետության մաշկաբանների հայկական ասոցիացիան կոնֆերանսեր կազմակերպել ու մեզ Ղարաբաղցիներիս էլ հնարավորություն էր ընձեռնված անվճար մասնակցության 3 շաբաթ տևեց կոնֆերանսը ամեն օր մի սեռավարակ էին քննարկում, շատ մեր սիրելի դասախոսներն էին լեկտորները ու շատ հաճելի էր, որ հենց վերջին նորությունները, վերջին թարմացումներն էին ասում ուղեցույցների ինչպես վարել, անընդհատ անդրադառնում հղիների վարումներին։ Իհարկե ամենտեղ կանխարգելումը ավելի հեշտ է։ Զուտ խորուրդ որպես ցանկալի է, որ ցանկացած կին հղիություն պլանավորելուց առաջ գոնե մինիմալ հետազոտությունները անցնի։ Գոնե ամենակոշտ սեռավարակների հետազոտությունը անցնի նոր հղիանա, որ հենց հղիության սկզբից էլ բարդություններ չունենանք։ Կարևոր է կնոջ համար, որ գոնե տարին մեկ անգամ անցնի նաև փոքր կոնքի եւ կրծքագեղձերի ուլտրաձայնային հետազոտություն։ Նորից ասենք, որ կնոջ մոտ ամենահաճախ առաջացող ուռուցքները հենց կրծքագեղձի ուռուցքներն են։ Սակայն մենք կարող ենք կանխարգելել ժամանակին հայտնաբերել կրծքագեղձում փոփոխությունները, Եթե կինը գոնե տարին մի անգամ անցնի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, մամոգրաֆիկ հետազոտություն։ 40-նանց բոլոր կանանց խորհուրդ ենք տալիս, որ գոնե տարին մեկ անգամ մամոգրաֆիկ հետազոտություն անցնեն։ Մինչ այդ սոնոգրաֆիան լրիվ բավարարում է։ Եթե կարիք է լինում մամոլուկները մամոգրաֆիկ հետազոտություն են անցկացնում։ Փոքր կոնքի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունն էլ օգնում է, որ ավելի շուտ կանխարգելենք արգանդի լորդաթաղանթի խնդիրները բջիջները, արգանդի միոմանները հայտնաբերենք, ձվարանների փոփոխությունները եւ այլն։ Մի փոքր էլ կուզեի անդրադառնալ մենոպաուզալ տարիքի կանանց, կանանց ովքեր դաշտանադաթարում են գտնվում։ Երբ որ կինը մենոպաուզալ դաշտանադաթարի տարիքում է արդեն լինում, այդ ճարպային բջիջները սկսում են ախտահարել արգանդի լորձաթաղանթը, բերելով տարբեր փոփոխությունների առաջացման, ընդհանուր մինչև արգանդի լորձաթաղանթի, էնդոմետրիումի քաղցկեղների սիրելի առաջացման։ Սիրելի կանայք, եթե կարող եք կարգավորեք ձեր քաշը, որ ավելորդ ճարպակալում չունենանք։ Փորձեք կանխարգելել նաև դրանով շաքարային դիաբետի առաջացումը եւ ավելի ուրախadir եղեք հենց դաշտանադաթարի տարիքում, երբ որ ունենում եք տարբեր գանգատներ, դրանք լինեն դաշտանադադարում քսվող արյուններ, թե արյունահոսություններ։ Ժամանակին դիմեք բժշկի, ավելի շուտ հայտնաբերվեն ձեր խնդիրները եւ ավելի ճիշտ լուծումներ տրվեն։ ավարտվեց Սպեղանի հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը։ Մեզ կարող եք լսել ամեն 5 շաբթի, ինչպես նաև հետևել մեր թողարկումներին առցանց տիրույթում։ Հաղորդման հեղինակ եւ վարող Էլիրա Ղալայան, հնչյունային ռեժիսոր Կարինե Հայրապետյան։ Առողջ եղեք։